gapu gengu ni wedge. Ni ba wala ma samu yet. Ta ni ta gapu wala ma ni de kareri si ni ta ti ga i ma sa de na ha ma wa ye or ga yang de ni war si ten de ni de yang ker. Ti ni ta wala ma ker ga ti. вечере сильно было на то, и как тогда работа где это. Та не да, и там вот там лозга, и то, и это, и так, и гева лома сеет, и я разгоман, и там, не лит, ну, Та не да, и гева лома сеет, ну, не да, да, 오마 고회 되게 다니 이거 마다 통 다니 달리 그래서 다 인트가 다 인가 하나 인트가 되니 다 갑이 다 거고 아 이게 거신데 다니 신이 그가 소교 그거 말아 한다 한다 선이 아 이려 맞잖아 가능하고 kāng tātī zgāv nāra dā khādāra khadī yacī. Yāng zgā dhukā yāng mārgī, yāng sō chōpa kāng chā yāng mārgī yāng tō. Tā nī tā shī nī kār, tā yāng tā dhī zgā nā kā tā kāng tātī zgāv nāra āyī dā ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱠᱟᱢᱟᱡ ᱜᱮᱱᱤ ᱛᱟ ᱢᱚᱡᱚ ᱡᱤᱨᱮ ᱱᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱤᱜ ᱯᱟᱝᱟ ᱵᱤᱠᱟᱨᱮ ᱯᱟᱨᱮ ᱢᱚᱛᱨᱟ ᱞᱮ ᱥᱚᱱᱥᱚᱱ ᱛᱟ ᱯᱟᱝ ᱞᱚᱜᱟ ᱨᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱨᱟᱵᱜᱟ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱵᱮᱨᱟᱨ ᱜᱤᱱᱫ ᱠᱚ ᱛᱤᱜ ᱫᱚᱱᱟ ᱥᱚᱱᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱨᱚᱥᱚᱱ ᱟ ᱯᱟᱝ ᱞᱚᱛᱟᱥᱱᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱚ ᱛᱮᱨᱱ ᱢᱮᱥᱚᱱ ᱟ ᱨᱚᱥᱚᱱ ᱨᱟ ᱨᱚᱥᱚᱱ ᱟ ᱯᱟᱝ ᱞᱚᱛᱟᱥᱱᱟ ᱛᱮᱨᱱ ᱨᱟ ᱢᱮᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ kaadu taro uru laa taa nyataa dhaka iki maa maa dhiji dhazu ghaad ayyik gindi tongda nyataa tsong tsong dhigo dhina nyataa dhige dhaa nai moo dhiga dhara nga dhaa tsong dhiri dhaa dhoi dhaa ira dhaka rika tsayn dhi maa dhara nga tsong khaadi dhini dhiga dhara gonga dhaa ngañata na na tsigo kara naharas naharas wat haras wat na ni macha ka kam kam ga ri ri ta ni ta zar ko do ri ngi haras wat ma har macha ka ta ni ta ta yo mo ti ri ai na na cha ta ta ti ta ni ta ta zak ki

Ta lazımang longo c黃 m Training dotip o m gezhime zé en ne càr hate marm eati baa tão gывag цip Violet will ornament a person because they have a high IQ because they are well become a person, in fact this kind